Lumina mea este Domnul, Aleluia! Lumina mea este Domnul, Aleluia! Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa?